Він обережно похитав головою, наче перевіряючи, чи тримається вона на в'язах. Тоді підвів невидющий погляд і прошепотів. Що вам треба? Про що ви говорите? Ключ? Ключ? Якби не треба було додержуватись тиші. Карачола вже зірвався б на вереск. Разів із п'ять він люто вдарив шафера в обличчя. Де ключ? Легше. Томас притримав руку Карачоли. Не будь ідіотом. Ми ж хочемо, щоб він заговорив. А, ключ. Ключ. Шафер поволі звівся на ноги став, ледь похитуючись, із напівзаплющеними очима. З обох кутиків його рота стікала цівка крові. За тими батареями. Здається, я, я сховав його за тими батареями. Ні, ні, заждіть. Він видушував із себе слова, долаючи сильний біль. Здається, ні. Хотів, хотів, але, але не сховав. Він став нишпорити в кишенях. Намацав ключа, дістав його і простяг у бік карачоли. Карачола всміхнувся і хотів був узяти ключа, але шафер, різко випроставшись, щосили пожбурив його в долину. Карачола провів поглядом ключа якусь мить не вірячи в те, що сталося, а тоді, цілком втративши самовладання, сили вдарив шафера по голові прикладом автомата. Шафер упав як підкошений. Нічого, промовив Томас. Відчинимо замок кулями. Ми можемо загинути від рикошету, двері залізні. Карачола знову опанував себе. На хвильку він змовкнув тоді усміхнувся. Чим ми всі тут думаємо? Давайте нарешті діяти розумно. Якщо ми вийдемо крізь ці двері, то нас найімовірніше почастують автоматною чергою. Не забувайте, люди, що знають, хто ми насправді, дістали дозу нембуталу, причому слонячу дозу і ще не скоро прийдуть до тями. Решта нас просто не знають, а ті кілька чоловік, котрі бачили, як ми прибули сюди, пам'ятають, що ми полонені. Отже, для них ми, звичайно ж, вороги. Отже, нетерпляче спитав Томас. Як я вже казав, треба діяти мудро. Спустимося канаткою вниз, зателефонуємо Стариганові Вайснеру. Попросимо його передзвонити в Шлосадлер і повідомити, де Сміт, а якщо він тим часом встигне спуститися вниз вагончиком, на нього в долині вже чекатиме тепленька зустріч. А тоді підемо до казарм. Радіо ж у них там. Зв'яжемось, знаєте, з ким. Ну то як? Чудово, вишкірився Крістіансен. Тож уперед, чого ж ми чекаємо? Ви двоє вагончик. Крачова зачекав, поки виконують його наказ, і став просто під розбитим плафоном, тримаючи на поготові пістолети з глушником босе. Покликав він. Сміт на даху здригнувся, передав Карнебі Джонса, який усе ще не наважився розплющити очі під опіку меді ступив крок до плафона і зупинився. Вайет Тернер якось сказав, що Сміт внутрішнім локатором відчуває небезпеку. Напевне, спрацював той локатор і цього разу. Шафере, тихо покликав Сміт. Лейтенанте Шафере, ви там якраз під вами, босе.